Egunon entzule guziei. Nire irratik ide guzien bezala, hona hemen nire urteko azken irrati saioa. Eta zintzoa izaiteko, ez nintzen orain arte hain inspiratua. Astez aste, hilabetez hilabete, ni haurek bestea inintzen artean, aktualitatea eta inguratzen gaituen mundua iruzkindu dugu, baita guru gogoetak honi begira. Hara 2008-biko urtearen bukaera heldu zauguna, eta horrela segitzen algenuke oraino luzaz. Gerlak ez gelditzen, buruzagiek krisi klimatikoaz hitz egiten segitzen dute anekdota balitz bezala, poliziak hiltzen segitzen du, aberatsek lapurtzen, kapitalismoak suntsitzen. Eta gu, hori guziaren erdian, laster galduak eta ez ikusiak senditzen algira noiztenka. Beraz, egia da segitzen dugula borroka, eta hurbiletik eta konkretuki, gure hizkuntzaren, gure luren, gure geroaren alde. Baina nik batzuetan amets egin nahi dut. Hara transizio hona, liburuak eta ipuinak aipatzeko. Joan den hastean zen durangoko azoka. Nun edo nun nahitik elkartu ziren artistak haien produkzioak aurkesteko zonbait egunez. Eta nolazbait haien gogoetak eta ametsak gurekin partekatzeko. Txantzadut berrikitan liburuz, obrez, marazkiz, irudimenez eta haugen ametsez betetako eguneroko bizitza ukaitea. Aukera hau hartzeko nola hitzek eta irudiek izigarriko garantzia duten gure izatearen zat. Zonbait importanteak diren errepresentazioak eta erinistasuna ikasteko, handitzeko baita ere bilakatzeko. Liburuek gaitasun hori dute beste munduetara eramateko eta ezagutzeko ez baizik artisten irudimena baina ere gure gogoaren ateak idekitzeko errealitatetik eskapatuz eta historioak kondatuz, honek gurea nola idatzi nahi dugun pentsatzeko aukera emaiten digu. Eta ulertzea ere zonbait importantea den gure barnekoa elikatzea eta maitatzea elkarrekin kanpora ahil ahal izateko. Beraz, ez dakitzuek, baina ni opor hauetan nire sudura historio zoro batean aurkituko duzue eta nok daki ere Arkatza eskuan, ongi eta lasterarte.